Mas é tipo daquela lá, da cheguei na humildade do comecinho da outra. Mas que vida é essa? Eu não quero que acabe nunca. Vou ter vida eterna. Ó, oh, o meu som sempre vai tá na rua. E na tua mente 4 é meu cravo, é claro. Tá difícil pra malandro. Imagina, pra otário, ó. 200 na reta. Balanceando o tanque na curva. De Hornet sem pressa, família. O palito já dá na segunda marcha Terceira e quarta, um só destino é fator errado Porque pra ser todas as quebradas é claro Olha minha ré Papo reto, palavra sem curva Gente que não presta Ó, eu que guarda-chuva Que meu papo é reto para os recalcados Certo pelo certo, eu errado ele é cobrado Que meu papo é reto para os recalcados mas é só tá diferente. Sarro tá meu carro e dá dó dos recalcados que tentaram atrasar. Ele, ó, se virar é reta tá na bala, é, sem dó. Os moleque é quente, favelado nato, mas só tá diferente. Só notar tá meu carro e dá dó dos recalcados que tentaram atrasar. lá. Ó, dos recalcados. perene, vem. Jared, calma, calma, calma. Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro. não quero que acabe nunca. Não ter vida eterna. O meu som sempre vai tá na rua. E na tua mente, quatro é meu cravo, é caro. Tá difícil pra malandro. Imagina, pra otário, ó. 200 na reta. Balanceando tanque na curva. De Hornet sem pressa, família. O palito já dá tá na segunda marcha. Que terceira e quarta, um só destino é fator errado. Porque pra ser todas as quebradas, é claro. sem curva. Gente que não presta, ó, eu que segura guarda-chuva. Que meu papel é reto para os recalcados. Certo pelo certo, eu errado, ele é cobrado. Que meu papel é reto para os recalcados. Certo pelo certo, que eu errado, ele é cobrado. Se vir na reta, na bala, eu rasgo sem dó. Os moleque é quente, favelado nato, mas saúde tá diferente meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar ele ó Se é tá na bala Sem dó Os moleque é quente, favelado na Mas só é diferente Só notar tá meu carro e dá dó Dos recalcados que tentaram atrasar lá Ó, dos recalcados que tentaram atrasar lá Dos recalcados que tentaram atrasar lá Tá ligado, tá ligado, né pai? it in it, bang.